а слина поверталась на мою пику. Ще зроду не переживав такої ганьби. Тепер з'явилась можливість підбадьорювати один одного, по чоловічому додавати один одному куражу, злитись один на одного за власну нерішучість і власний страх, а ще за неможливість відступити, подумав Булат і спробував мов би, зосторонь сам себе проекзаменувати, що в ньому переважає в цю мить. Вдячність до цього хлопця, який допоміг йому перебороти самого себе, чи неприязнь. І він без жодної афектації збагнув, що переважає глухе роздратування. Це було в порядку речей. Нансен коло плити сушив шкури, і Булат спитав. Це надовго? Ескімос мовчки відійшов убік, потім обернувся, і в очах у нього не було зла. Це надовго, містер матрос. Треба пошити кожушки, брезент, бо тюлень кінчився, м'яса дуже скоро буде нема. А як же будуть нарти без брезенту? Нансен потяг його до чотирьох вільних кают. На кожному ліжку лежали поросинові матраци, і він поляпав рукою по одному з них. Обдирати матраци, і буде собакам кожух. А Наріта невпевнено проказав Жак Антуан, тоді рішуче відмахнувся. Хай йому чорт, вони йому зовсім не потрібні. Та Булат про всяк випадок узяв Хоцудая і повів його до наріти сам. Господар не заперечував, навіть мов би, зрадів, показавши Булатові всі свої жовті зуби. Нансен сказав хороший дуже людина, любити собак. А колись говорив про нього зовсім інше. З чотирьох матраців можна було викроїти жилетки для восьми собак, склавши парусину в четверо. Шити допомагала місіс Кетт, обидва механіки та лорд Домбо. Кожен глибоко в душі сподівався, що цього разу його обминуть, не візьмуть у похід до Весткапа. Але за вечерею Булат спитав є добровільці? Першим зголосився професор Марш. Булат не був для цього готовий, проте відповів дякую. Відтак озвалися Макміллан і Лорд, останній з чистої солідарності до друга. Раймон мовчав, і француз прискалився до нього одним оком. Бельгієць одвернувся до вікна. Мене можете взяти? несподівано спитав Дон Фернандо і аж зблід. Для його смаглої шкіри це було зовсім непросто. Булат не знав, що відповісти чилійцеві, якого ніхто не любив. Дивно, сказав професор Марш і він не зводив ока Займана. І Булат раптом усе збагнув. Я був абсолютно певен. Кетрін теж усе збагнула і поволі підвелась. Думаю, насмішкувато проказала вона, глянувши вздовж столу, закиданого огризками тюленячих кісток, джентльмени не заперечуватимуть, якщо я теж попрошуся з ними в похід заперечуватимуть, за всіх відповів Жак Антуан. Це нікуди не годиться, Кет. Професор аж підвівся з місця. Невже не досить того, що ви тут єдина жінка? З вас вистачить роботи і так. Він мивцем глянув на другу каюту, де лежав хворий тур. У жінок і клопоти мають бути жіночі. Булат сказав добровільців забагато. Поїдемо в шістьох. Ми з Нансеном, Олександр і Мерсьє, Макмілан і Фернандес. Булат глянув на Раймана Олександра тільки тепер, і похмурий бельгієць нестримно заусміхався. Чорна борода його полізла до самих вух, і він став схожий на добродушного гномика, який досі ображено сопів у кутку, бо про нього були забули. А з цьомою буду я. Як собі знаєте, сказала місіс Кет.